بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته alloh subhanahu va taologa beadad hamdu sanolarimiz bo'lsin. Siz bilan bizni mana shu Ramazonga jonimiz olmasdan, o'ldirmasdan yetkizdi va mana shu yerda Alloh bizni zikrni qilib jamlanishlikka tavfiq berdi. Alhamdulillah, alladhi bi ni'amihi tatimmus solihat. Mana bir necha kundan beri taqvoga taalluqli bo'lgan mavzular haqida suhbatlashayotgan bo'lyapmiz. Birinchi suhbatimizda bu Qur'on faqat muttaqin kishilarga to'g'ri yo'l ko'rsatishligini gaplashdik. Kechagi suhbatimizda nimani gaplashdik? Hech kim esida yo'qmi? Ya'ni qo'rquv haqida gaplashdik. Ya'ni qisqacha takrorlashib qoladigan bo'lsak, Alloh taolo hadis qudusda marhamat qildi, men bir bandaga ikkita qo'rquvni ham bermayman, ikkita xotirjamlikni ham bermayman. Ya'ni unda bitta qo'rquv bo'ladi, bitta xotirjamlik bo'ladi. Agar dunyoda mendan qo'rqib yashagan bo'lsa, oxiratda albatta mendan xotirjam bo'ladi. Vaksincha dunyoda bexavotir mendan qo'rqmasdan yashagan bo'lsa, albatta oxiratda unda xavotir bo'ladi deyildi. Mo'min odamda bitta qo'rquv, bitta umid bo'lishligi kerak. Qo'rquv bu Parvardigorda azobidan qo'rquv bo'lsa, umid Parvardigorda kechirimli, g'ofurur rohim zot ekanligidan umidvorlik bo'ladi. Bugun ana shu qalb kasalliklaridan bo'lgan bir kasal haqida gaplashamizki, bu ham taqvoga bevosita bog'liq bo'ladi. Ana shu ikkita yonni e, ham ochib qo'ysalar, ozgina havo kirar edi. Mana isib ketyapti-da oldi. Bir odam bir joyi og'risa, yana tabibga boradi. Shundaymi? og'rimaguncha bormaydi. Bu kasal bir necha yil burun boshlangan bo'ladi. To insonga alam bermagunicha, og'riqni sezdirmaguncha u kasalni borligini bilmaydi. Og'rigandan keyin tabibga boradi. Bugun mana shunday siz bilan bizni jasadimizni, qalbimizni og'ritmayotgan bir kasal haqida gaplashamizki, ehtimol shunday bir tushuncha bo'lib qolsa kerak sizlarda. E bunaqa kasal ham bormi hali bizda? Bunaqa kasal borligini bilmasangiz, uni tuzatishga kirishamiz. Bu shunday kasalki, juda ko'pchiligimiz bundan g'ofilmiz, beparvomiz. Va deyarli hammani qalbida bunday kasal bor. Mana o'tgan suhbatda aytdik, Hanzala roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida o'tirgan paytda bir boshqacha holatda bo'ldi. Oilasiga borib, xotini bilan ozgina dunyoda gapini gaplashgandan keyin qalbini o'zgarayotganligini sezyapti. Ya'ni qalbi ozor chekdida Rasulullohning oldiga shikoyat qilib bordi. Bugungi siz bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu mana arab tilida al-ujub deyiladi. O'zbek tiliga o'giradigan bo'lsak, bu kervozlik degani. Kervozlik nima? Kervozlik ana shu kibrni bir kichkinaroq. Ro'barasida turgan odamdan inson albatta o'zini ustun deb biladi. Bir odam chiroyliroq mashina minib kelsa, seni mashinang chiroyli bo'lsa, zato meni kuchim ko'proq. Ro'parasidagi odamda puli ko'proq bo'lsa, azato men o'g'rizchani yaxshiroq gapiraman. Albatta, sizning ichingizda unda yo'q bo'lgan bir sifat borki, shu sifat bilan o'zingizni nima deb bilasiz? Baland deb bilasiz. Zato biz namoz o'qimaganimiz bilan matimiz toza deymiz. Har bir odam o'zini ro'parasidagi odamdan qaysidir bir sohada nima deb biladi? Meni diplomim bor desang kamida. Bu mana shu kervozlik yoki ujub deyiladigan bo'lsa, bu kasalni mana ko'rib chiqamiz. Bu kasal haqida salaf solihlar nima deyshgan? Bu kasalni dorisi qanday bo'ladi? Mana shular haqida gaplashgan bo'lamiz inshaalloh. Kunlarning birida mana o'sha bir avvalgi zamonlarda bir kishi valilardan ekanki, rivoyatlarda keladi, ustida doim bulut yurar ekan, uni salqin qilib ustida. Oftobni to'sib turadigan bulut doim boshida yurar ekan. Kunlarda birida shu odam ko'chada ustida buluti bilan ketayotsa, boshqa bir odam o'tirib, bir bir nariga odam sal bir nomi chiqqanroq, bir avtoritetroq odam ekanda ko'rib havas qildi. Ustida buluti bor ekan. Xudoga yetishib qolgan odam ekan. Keyin shu yaxshi odamning orqasidan ozgina yuray, menga ham shuni yaxshiligidan yuqsa ajalmas debdi-da, orqasidan ergashibdi. Ustida buluti bor bo'lgan kishi qarasa orqasida shaharda o'ziga o'ziga ko'ringan hurmatli bo'lgan odam yetishib kelyapti. Ha debdi. Barxudo bir zuvolama katta uzib qo'yganda mana shular orqamdan nima qilyapti? Yechib kelyapti, o'ziga ozgina baho berib qo'yibdi. Ketayotgan odam bulut egasi o'ngga burilibdi, bulut egasi shopga orqasini ergashgan chopga o'tibdi, bulut orqadagi odamdan yechib ketib qoldi. Ya'ni shu kungacha Oldidagi odam o'ziga baho bermasdan, o'zini kamtar olib tutib yurgan paytda bulut yurdi ustida, o'ziga bir marta baho berib qo'yganda, mana shu rivoyatda kelishicha bulut orqadagi odam bilan ketib qoldi. Va natijasi kimimizda shu sifat yo'q. Albatta, ro'paramizda turgan odamdan o'zimizni qaysidir bir sohada nima deymiz? 100 ta sifatdan 99 tasi bor unda. Lekin bittasidagi bittasi yo'q. O'sha bitta sifatdan o'zingizni nima deb bilasiz? Ustun deb bilasiz. Bu sifati bor odam o'zini boshqalardan ustun deb biladigan odamda taqvo degan sifatni bo'lishiga nihoyatda qiyin bo'ladi. Ulamolardan so'rashganki, qaysi bir kishi taqvoli bo'la oladi, muttaqinlardan bo'la oladi desa, aytarkanki, ular ro'parasida turgan odamni shu odam Allohning huzurida mendan ko'ra azroq bo'lsa kerak deb o'zini kamtarroq tutgan odam taqvoli emas. Shu odam taqvoli bo'lishlikka yari ikkita qo'li bo'lsa boksyor degani emas. Ya'ni boks o'ynasa shu ikkita qo'li bor odam o'yna oladi degan. Yaraydi shu degani. Ro'parasida turgan odamdan o'zini kamtarroq olishlik sifatiga ega bo'lgan odamni taqvoli bo'lishlikka imkoniyati bor bo'ladi. Mutarraf ibn Abdulloh aytadi, kechasi bilan ibodat qilib, qiyomillayda turib uxlamasdan kunduzi men kechqurun qiyomil laylda turdim deb o'zimga katta baho berib yurganimdan ko'ra uxlab qolib, ertaman turib pushaymon yeb yurganim yaxshi deydi. Biz 6 kunda xatmini tugatdik. Endi masjidga taravaga chiqmasangiz ham boraveradi. Undan ko'ra chiqmang edi o'sha taravaga. O'sha xatmida turmang edi. Agar mana shu turganligingizni pesh qilib, mana shu turgan sifatingiz bilan o'zingizni boshqalardan ko'ra, ya'ni 3 kunda tugatadigan mashqlarimiz bor mana. Haqiqatan unda turishlikka quvvat kerak, bu jasadda ham, qalbda ham quvvat kerak. Turdida endi mana qilib qo'yapti. Mana biz deyapti, 3 kunda xatm qildi, chidab turib berdi deyapti. Abdulloh ibn Mutarraf aytayaptiki, kechqurun qiyomalariga turaman deb uxlab qolibman deydi. Ertaman turib istikana tura olmayman deb deganim yaxshi deydi. Kechasi bilan namoz o'qib qo'yib, o'zimdan xotirjam bo'lib yurgandan ko'ra deydi. E'tibor beringlar, juda og'ir gap bu. Bomdodda masjidda o'qib qo'ydingizda, da yurasiz. Birovga aytmaysiz, lekin o'zingizdan ozgina o'qasiz, xotirjam, davolmay bo'lib qolasiz. Hali Alloh biladi, birodar, u bomdodingizni Alloh qabul qildimi yoki shunda kasal bor ekan biz ichimizda. E, kim aytadi menda yo'q shu sifatda? Qarash to'p qolmaydi bunda. Oysha roziyallohu anhodan so'rashdi: "Ya ummul mu'minin, mata a'lamu anni muhsin?" Men muhsin, yaxshi inson ekanligimni qayoqdan bilaman? deganda Oysha onamiz aytdiki, o'zingni yomon odamligingni bilsanglar, yaxshi odam bo'laverasan. O'zingni kamchiliklaringni borligini, o'zingni ayblaringni borligini ko'rayotgan bo'lsang, demak sen Endi men qachon aksi yomon odam bo'laman desa, o'zingni hasanotlaringni, yaxshiliklaringni ko'rishni boshladingmi? Ham tuz yaxshi bo'lib qoldi, misol o'tganligidan ko'ra, bilmam, bu qoldi, anaqa qoldi, mo ishingizni tashladingiz. Faqat nimalaringiz ko'rinyapti? o'zingni hasanatlaringni ko'rishni boshlagan kuni yomon odamsan. Ko'p ilmni keragi yo'q. O'zingizni aybingizni, nuqsoningizni ko'ryapsizmi? Demak, yaxshi odamsiz. Ayblaringiz emas, fazilatlaringizni ko'rishni boshladingizmi? Demak, odam, yomon odamsiz. Bu shunaqa kasalki, tashqariga bilinmaydi. Shundaymi? U odamning ichkarida bo'ladigan kasal. Misol bir odam deylik ko'p gapirayotgan bo'lsa, yoki bo'lmasam qandaydir e, kiyimini tozalik e'tibor bermayotgan bermayotgan bo'lsa yoki g'iybat qilayotgan bo'lsa tashqariga ko'rinadida tashqarida birodarlar nima qiladi ey deydi gapirma deydi kiyimingni tozaroq tut deydi o'zingni ushla deydi tashqarida bu ayb ko'rinadigan bo'lganda birodarlarimiz bo'lardi atrofimizda bizga nasihat qilib bu aybimizni nima qilardi yo'q bo'lishiga yordam berardi endi musibat nimada musibat bu kasalni hech kim bilmaydi u qayerda bo'lar ekan bilmayapsanmi abdulloh ibn nima deyapti Uxlab qolib, pushini o'rganim yaxshi deb kunduzi davomli yurgandan ko'ra deydi. Yana shunday zikr qilinadi. Banu Isroildan bo'lgan bir yigit tarki dunyo qilib toqqa chiqib ketibdi. Tarki dunyo qilibdida mana shu ma'siyatga, gunohga botgan dunyoda turmay shu bir qiynasam ham ibodatda, taqvoda yashab toqqa chiqib ketganda, ana shu qavmni oqsoqollari bu yigitni qaytaraylik bu yo'lidan, bu qilgan ishi yaxshi emas deb uchta oqsoqol chiqdi. Chiqib haligi yigitni tog'dan topishibdi, ana shu darvishona hayot kechiryapti. Bolam, sen bu yo'ldan qaytgin. Bu yo'l qiyin. Biz sinab ko'rganmiz. Chidashli iloji yo'q. Sabring yetmaydi. Deganda haligi bola shunday javob berar ekanki, qiyomat kunida Alloh taoloning huzurida turishlik bundan ko'ra og'irroq deydi. Haqiqatda qiyomatda dahshati bilan dunyoda mashaqqatini solishtiradigan bo'lsa, hech narsa emas dunyodagi. Juda bir chiroyli javob berdi. Haligi birinchi gapni gapirgan oqsoqol hozir shunday yumilib qoldi. Siz dunyoda qiyin bo'lishidan qo'rqyapsiz menga. Men oxiratdagidan qo'rqyapman. Dunyodagisiga chidayman, qiyomatdagisiga oson bo'lishiga uchun dedi. Indamay qoldi. Ikkinchi oqsoqol aytdi: "Bolam, sen qarindosh urug'laringni tashab chiqib ketib, bu yerda yashaganingdan ko'ra, ularni ichida yashab, ularni rozi qilib yashaganing yaxshi emasmi?" desa, Halil bola aytadiki, "Bu amaki" deydi, Agar men Allohni rozi qilib olsam, bandalarni ham mendan nima qilib qo'yadi? O'zi banda bandadan rozi bo'ladimi? Bu insonlarda irdoon nas g'oyatun la Hech qachon insonni inson rozi qilishi mumkin emas. Bu xayol bu, yetib bo'lmaydigan orzu bu. Bola otasidan minodor bo'lmaydi-yu. odam minodor bo'lsinmi? O'shuning uchun odamlarni rozi qilaman deyotgan odam bu sarobni quvalab yurgan, merajni quvalab yurgan odam bo'ladi. Allohni rozi qilaversin, hadislarda keladi. o'zi bilan Allohning o'rtasidagi pardani bir inson ko'tarsa, ya'ni aloqasini to'g'rilasa Alloh bilan o'zini. Alloh bu insonni boshqa odamlar bilan o'rtasidagi pardani, aloqasini nima qilib qo'yadi? To'g'rilab qo'yadi. Siz odamlarga yaxshilik qilgan paytingizda Allohni o'ylab qilgan bo'lsangiz, ulardan sizga yaxshilik qaytmaganda xafa bo'lmaysiz ulardan. Odam bodanmas ekansan. Shuncha yaxshilik ko'rding, menga kerak bo'lganda yordamingni ayading. Demak, siz yordamni nima qilgan edingiz? Shuncha qildim, bilmadim. Bilmaydida. Chunki odam bolasi odamdan rozi bo'lmaydi. Agar Alloh uchun qilgan bo'lganingizda la nuridu minkum jazaan wala shukura. Biz sizlarni Allohning roziligi uchun taomlantiramiz, sizlardan mukofotni yoki rahmat minnatdorchilikni kutmaymiz deydi. Allohni rozi qilib, qolgan odamlarni ham Alloh mendan nima qilib qo'yadi? Rozi qo'yadi. Ikkinchi oqsoqolga ham chiroyli javob bo'ldi. Qaytarish amaliyati bu fikridan. Uchinchi oqsoqol aytdiki, "Bolam" dedi. "Mayli" dedi, "Dunyodagi shu mashaqqatga chidarsan" dedi. "Mayli, odamlarni ham Alloh sendan rozi qilar, lekin bitta kasal bor qalbingda" dedi. "Mana, mendan burungilar qila olmagan ishni qilib qo'yibman. Demak, men boshqalardan ko'ra bari zo'r ekanman" degan qalbingda ujub, kervozlik degan kasal o'tib qoladi dedi. Nima deb javob berdingizlar bu odam? 3 ta oqsoqolga. Uchinchisiga ham javob berib jo'natib yuboradi. Ne deb javob berdi ki? Biz qilolmadik deb aytishdi-da, biz ham qilib ko'rganmiz, bu iloji yo'q, qiyin narsa desa qilib qo'ydi. Chidab beryapti. O'shanaqa qilib ki, keyin matnda xotirjam hech kim mana deylik bir odam bir domlaga kelgan ekan. Kelib zakot pulini bermaslik yo'lini qidirgan ekan. E, juda katta miqdordagi pul bo'lgan, u 3 marta, 4 marta kelganda ham oxiri bo'lmaganda, a eskina paloncha 1000 dollar deb chiqib ketgan ekan. Buni eshitasizda, ha, odamlar berishi qiyin ekan zakot ko'payib ketgandan keyin. Mana men undan ko'proq pulni ham berib oldim. Demak, men zo'r odam ekanman degan narsa o'zingizga o'zi shayton nima qiladi? Tuydab turadi shu narsani qalbimizga. Mana bu yigitga aytdiki, hech kim qila ishni qildim deb o'zingdan o'zing xotirjam bo'lib qolasan deganda yigit javob beradi. Amaki deydi. Diqqat qilinglar. Agar inson o'zini kimligini va Robbisi kimligini tanisa, hech qachon ujubga, kervozlikka berilmaydi deydi. Inson qachon o'zidan ketib qolar ekan? O'zini kimligini, Robbisi kimligini esdan chiqarib qo'ygandan keyin. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ yakhruju min bayni sulbi الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Inson nimadan yaralganiga qaramaydimi dedi Alloh taolo. Axir u ko'krak qafasidan, umurtqa pog'onalardan otilib chiqqan suvni yaratdi, yaratmadingmi deydi. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi robbikal karim allazi xalaqaka fasawwaka fa'adalak. Ey inson, seni karim bo'lgan Parvardigoringa itoat etishdan nima to'siyapti? Ulamolardan biri aytadi: "Ey inson, nimaga kelalasan axir sen CD yo'lidan bir marta u yoqqa, CD yo'lidan bir marta bu yoqqa chiqqan bir mahluq bo'lsang?" Inson o'zini kimligini esdan chiqarib qo'yganda inakin o'ziga o'zi baho berishni boshlar ekan, davolni bo'lib qolar ekan o'zidan. Boshqa olim aytadi: "Ey odam bolasi, nimenga kerilasan? Ahli asling najosat, materialing. Qorning to'ldir najosat. Ertaga qabrga qo'yilganda to'ldir najosat bo'lasan. Nimenga kerilasan?" Najosatda nutfa iflosroqmi yoki siydidi tomchisimi? Yetib bordimi? Agar CDdan bir tomchi kiyimingizga tegsa, yuvorib o'qib ketaverasiz namozingizni. Lekin bir tomchi nutfa tegsa nima qilish kerak? G'usl qilish kerak. Bu aytayaptiki, inson o'zini kimligini esdan chiqarmasa, hech qachon o'ziga nima qilmaydi? Baho bermaydi. Mana shunda kasal bor ekan. Endi uni dorisi nima? Bu qalbi kasalligi, bu ko'rinmaydi birodarlar. Musibat shunda. Ko'ringanda aytadi bir-birimizga, "Ey sen ko'p gapiryapsan, ey kiyimingni toza tut, ey ko'p boshqa qilma" deb. Bu ichimizda buni o'zimiz tuzatishimiz kerak. Alloh tavfiq bersin. Bir kishi aytadi, inson o'zidagi ujubni, o'zidagi chervozlikni o'ziga baho berishni tuzatmoqchi bo'lsa, to'rtta narsaga e'tibor bersin deydi. Mana diqqat qilasizlar. An at-tawfiqa min Alloh ta'ala fa idza ra'a at-tawfiqa min Alloh ta'ala fa innahu yashtaghilu bi-shukr va la yajibu bi nafsihi. أن ينظر النعمة التي نعم الله بها عليه فإذا نظر في alayha اشتغل بالشكر astaqalla amaluhu عمله la يوجبه mana sizda bir sifat bor pulingiz bor qo'lingizda shu pul bilan kerilyapsiz siz qarang bu pul kimniki o'zi birinchi e'tibor bering sizdagi bor narsa sizni keltirayotgan, sizni gupurtib yuborayotgan narsa kimniki o'zi bu o'zimiznikimi bu pulni kim berdi Alloh berdimi? Qanday qilib Allohning narsasiga siz kerilasiz? E, tasavvur qiling, birodi men olgan mashinasiga siz kerilmaysiz-ku. Xuddi birodi yegan ovqatiga siz qonni to'ymagandek. To'g'rimi? Birodi chiroyli qilib Qur'on o'qib bersa, a siz kerilmaysiz, siz o'qimadingiz uni. U qora o'qidi uni. Sizni pulis boshqalardan gupirtirayotgan bo'lsa, mashinangiz chiroyliligi boshqalardan ishlayotgan bo'lsa, qarang, bu mashina kimniki o'zi aslida? Allohnikimi? Agar bu ne'mat Alloh tiligini eslasangiz, sizga vaqtincha berilganligini eslasangiz, shunga shukr keltirish kerak deysizda, kerilmaysiz. Sizniki emas-da u. Yo siznikimi? Ikkinchisi, shu pulingizni xayriyatga sarf qildingiz. yoki shu mashinangiz bilan odamlarning xizmatini qildingiz. Hech kim qilmadi, mana Tiko'si bolalar tashab qo'ymadi oshnam atirga. Men Mercedes bo'lsa ham, benzinni ko'pitsa nima qildim? Va tashab qo'ysa bo'ladi, Tiko'si bolalar. Benzin rasxod ozroq, lekin men Mercedesim bo'lsa nima qildim? tashlab qo'ydim, tushib kelyapti, o'zimga o'zim baho berib kelaman. Mana hech kim qilmagan ishni nima qildim? Qilib qo'ydim. Shunda ikkinchi dorishga tushsin. Shu ishni qilishlikni Alloh sizga berdi tavfiqini. Agar siz qilmaganingizda boshqasi tashlab qo'yardi ekan, lekin shu savobni olishlikni imkoniyat kimga berdi? Sizga berdimi? Bugun Mercedesda chiqib ketishi bor edi ekan, mana shu jo'rozi. Siz olib chiqmasangiz, nariga Mercedes bora olma qilardi. Uni siz olib chiqib tashlamadingiz. Alloh sizga izn beruvdingni bo'ldi. Nimaga kirlasiz? Uchinchi dorisi. A xo'p, tashab tushdingiz. Allohdan ham dedingiz. Allohning mashinasi ham dedingiz. Alloh tavfiq ham berdi dedingiz. Bir ikkisi bo'ldi. Uchinchisi turibdi. Hali qabul qiladimi buni Alloh? Hajga borib keldik. Qur'on o'qiyapmiz, taravih o'qiyapmiz, mana akalar roza tutyapmiz. Hali savollar bu. وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَوْا كِتَابِيَا Biz xursandchiligimiz bir mahal bo'ladi akalar. Kitobimizni o'ng qo'limizda olganimizdan keyin xursand bo'lishga haqqimiz bor. Ungacha xursand bo'lishga hech qanaqa sabab povut yo'q. Chunki aytyapmiz mana, Banu Isroildan bittasi 70 ibodat qildi, aka-uka omonat bo'lgan singlisini beruvdi, uni zino qilib o'ldirib qo'ydi, zo'r ibodatxon bo'lgan rohib shayton keldida menga iymon keltirsang, seni qutqarib qolaman dedi. Senga iymon keltirdim dedi. Qola inni bariyu minka inni axofulloh robbil alamin. Rasa olib turib o'limga. Shu yerda kofir qildi shayton men sendan pokman, men ham Allohdan qo'rqaman. Shunday surib qo'ydi. 70 yil qilgan ibodat qaqqa ketdi. O'shuning uchun bu o'qiyotgan namozimiz, bu qilayotgan taqvoimiz hali xavotir akalar. Qabul bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Nechta bo'ldi dorisi? Nechta bo'ldi? 3 ta bo'ldi. Uyqusiramanglar. Va to'rtinchisi mana yana bitta savol. Mashina Allohdan ekan. Bu mashinani yaxshilikka yo'l beradigan tavfiq kimning ekan? Allohdan ekan. Qabul qilish Allohning qo'lida ekan. bizda nima bor unda? Bilishni bizniki. Bormi biror narsa? Biror narsamiz bormi? Shaxsan o'zimizniki. Ko'zni Alloh bergan, pulni Alloh bergan, ixtiyorni ham Alloh bergan. Bormi boshqa nima bizniki? Shaxsan bizga, masalan, mana Alloh bergan. Mana ham Alloh bergan. Qalbni ham Alloh bergan. Aqlni ham Alloh bergan. Harakatni ham Alloh bermasa bo'lmaydi. Bitta ish bor, shaxsan bizniki. Bu gunohimiz. Gunohni Alloh bermaydi, biz o'zimiz qilamiz uni. Xo'p, bizdagi hamma yo'q Allohniki ekan. Bizdagi narsa bilan kelish mumkin emas ekan. Nimamiz bizniki ekan? Ha, kelinglar, shu gunohimiz bilan kelinglar agar kelish bo'lsa. Inson ana shu kerilishlik degan kasal yo'q bo'lishi uchun qarasin-da, o'zini qilgan gunohidan boshqa hamma narsani Alloh bergan. Ixtiyorni ham, aqlni ham, savobni ham, boshqani ham. Bo'pti, men manaqa yomon odamman, men manaqa bir xunik fe'llarim, manaqa rasvo sifatlarim bor deb uni yashiramiz a? O'zimizni narsamizni yashiramiz u, Alloh bergan narsani o'zimizni nima qilamiz? Yuqoriga ko'taramiz. Demak, birodarlar, agar qalbimizda mana shunday bir kervozlik, boshqalardan o'zimizni ustun tutishlik, boshqalardan baland tutishlik sifati paydo bo'layotgan bo'lsa, esimizdan chiqmasin. Birinchi dorisi, bizni keltirayotgan bu pulimiz, bu ilmimiz, bu mashinamiz Allohniki. Bu birovning narsasiga kerilib bo'lmaydi. Ikkinchisi, agar shu qo'limizdagi narsani yaxshilikka sarflab turib, kerilayotgan bo'lsak, Alloh yo'l beruvdi, ne qilyapmiz buni yaxshilikka? Uchinchisi, ha bu qilgan yaxshiligimizni Alloh hali qabul qildimi, qilmadimi? Bu savol bu. To'rtinchisi, gunoh bizniki. Agar kellish mumkin bo'lsa, kelinglar shu gunohimiz bilan kelamiz. Amma Suluh rahimahulloh qol kafa bil mar'i ilman an yaxshalloh va kafa bil mar'i jahlan an yujibi amalihi. Bir odamni Allohni tanitadigan bir ilmi bo'ldimi? o'sha eng katta ilm shu. Allohni tanitdimi? Yetadi shu ilm deydi. Endi bir odam o'ziga baho berib, o'zi bilan kerilibdimi? Johilligiga shu narsani o'zi yetadi deydi. Demak, o'ziga o'zi baho berishlik bu shaytonni sifati. Ana xoyrun minhu xalaqtani min nar va xaloqtahu min tin. Sajda qil odamga deganda yo'q dedi. Men undan yaxshiman dedi. Meni o'tdan yaratding, uni turpoqdan yaratding dedi. Shuning uchun birodarlar, mana shunday bir kasallar bor ekan. Bu kasallarni yo'q qilish yo'llari ham bor ekan. Alloh taolo eshitganlarimizga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi